Raidījums Kristīti un Sūtīti. Kā baznīca pilda Kristus pavēli sludināt evaņģēliju līdz pat zemes robežām? Kur ir tās robežas? Kur beidzas mūsu ieinteresētība un informētība, rūpes un solidaritāte, lūkšana un sludināšana? Raidījums par misijām pasaulē. Lai top slavēts Jēzus Kristus, rādījumā arī studijā priestaris Rihards Rasnacis, eh, pāvesta misiju darbu direktors eh, Latvijā. Un esam visu svēto dienas, eh, nu nevar teikt gluži priekšvakarā, rīt būs priekšvakars, bet jau šajās noskaņās, jau tas uz ielas mēs vairāk šīs noskaņas redzam ar izgrēbtiem ķirbiem vai kādiem mošķiem, uh, tad baznīca īstenībā gatavojās svinēt visus svētos. Šodien no rīta biju arī svētajā misē Rīgas Kristus karaļa baznīcā, un tur ļoti skaisti gar sienām ir izlikt tāda karodziņa ar svēto attēliem un svēto vārdiem, vairāk kā simts svētiem. Un uh, interesanti, ka katram jā, svētēm ir sava vēsture, un uh, ļoti daudz no tiem uh, um, ir bijuši saistīti arī ar misijām. Lūk, šodien tad vēlos runāt par misionārajiem svētajiem, ja par misiju svētajiem. Uh, vispār, tad laikam jāsaka, kas tad ir svētie? Svētie tādi, kas uh, savas dzīves laikā uh, ticību izdzīvojuši uh, ļoti pilnīgi un uh, ir sasnieguši arī uh, Eh, tikumus varonīgā pakāpē, un eh, vēlāk viņam ir bija šī svētuma slava, un baznīca viņus ir atzinusi par, eh, sākumā par godājumiem, tad par svētīgiem un tad par svētajiem. Ko tas nozīmē, ka ir tādi, saņem tādi apstiprinājumi caur brīnumiem un arī caur šī konkrētā cilvēka dzīves izvērtēšanu, ka Mm, ir droši, mums drošība, ka šis cilvēks ir debesīs. Varētu teikt tā, visi, kas ir debesīs, ir svētie. Bet mēs nu, nezinām par pilnīgi visiem un visu cilvēku dzīves gājumus. Bet par dažiem, ko baznīca ir izvēlējusies, lai viņi varētu būt arī kā piemērs, kā iedrošinājums mums eh, visiem, tad uh, viņi ir celti, tā var teikt, vēl altāra godā. Kāpēc altāra godā? Tāpēc, ka jā, nu, šo svēto attēlu var atrasties blakus altārim, un arī šo svēto relikvijas var atrasties altārī, tāpēc to sauc, ka nu, šie cilvēki ir celti altāra godā. Um, sākotnēji, pašos pirmos gadsimtos, nu, īpaši godināja svētos mocakļus. Mēs varam teikt, ka jā, nu, pirmos gadsimtos visas svētie bija misionāri – Um, oh, nav, vai tie ir apustuļi, apustulis Pēters vai Pāvils, jā, nu, tas īpaši Pāvilu mēs saucam par jā, pagānu tautu apustuli, tātad tiešām par nu, izcilu misionāru, un um, aizbiežā tie bija arī mocekļi, jo tieši sludinot evaņģēliju, viņi ir uh, atdevuši arī savu dzīvību, jo tas bija ļoti riskanti sludināt evaņģēliju, uh, vairāk, ka tas varēja nepatikt, uh, vai no nu vietējās kultūras eh, pārstāvjiem, vai vietējās eh, politikas pārstāvjiem, un tāpēc viņi saskārās ar eh, lielu pretestību un arī ar vardarbību. Tad ehm, vēlāk tiek godināti ne tikai ehm, misionāri mocekļi, bet arī misionāri, kas ir gājuši sludināt evaņģēliju uh, Eh, jaunās zemēs, kur agrāk eh, nu, evaņģēlijs nav bijis pazīstams. Un tā var teikt, liela daļa no svētajiem ir šie, nu, eh, teikt, apustuļi, bet nevis tiešā nozīmē, kā mēs to pazīstam no jaunās derības, bet, nu, piemēram, līdzīgi kā mēs sakam, ka Meinards ir Latvijas apustulis. Jā. Skaidrs, ka Meinārds nebija starp 12 Jēzus izvēlētajiem uh, apustuļiem, bet mēs viņu tā saucam par Latvijas apustuli, tāpēc, ka viņš bija šis sūtītais sludināt evaņģēliju mūsu zemē, Māras zemē. Un uh, eh, ļoti daudzās zemēs uh, šie pirmie, kas ir atnākuši sludināt evaņģēliju, nu, vēlāk ir arī nu, pasludināti par svētajiem. Piemēram, mēs zinām, um, vai tas būtu svētais Bonifācijas, uh, Germāņu apustulis vai piemēram, svētais Patriks, uh, uh, īrijas apustulis. Jā, viņi visi ir bijuši misionāri, neatkarīgi no tā, vai viņi ir uh, bijuši mocekļi, vai viņi ir nodzīvojuši visu savu mūžu un um, tas nesaskaroties ar gluži ar fizisku vardarbību un uh, pretestību, bet uh, mm, ir svētie, kas ot, nu, ir izdzīvojuši savu garīgo dzīvi kādā klosterī vai rakstot kādus darbus, uh, rūpējoties par uh, garīgās dzīves izkopšanu daudziem cilvēkiem – Um, bet uh, tas būtu tas viens svēto virziens, kas var tas ir dibinājuši kādas uh, kongregācijas, kopienas, uh, klosterus, bet mēs zinām ļoti daudz svētos, kas ir devušies uz citām zemēm, tad devušies misijās. Un tāpat ir arī svētie, kuri tas ir gribējuši doties misijās, bet kaut kāda apstākļu dēļ viņi nav varējuši tur doties, un tāpēc viņam nācies palikt savā māju zemē vai kaut kur kaimiņu zemē, bet viņus tik un tā eh, misionāri uzskata par savējiem. Nu, piemēram, svētais Antons no Padujas, ja no Lisabonas, šeit droši vien domas dalītos, portugāļi teiks, ka tas ir svētais eh, Antons no Lisabonas, jo tur viņš ir dzimis, Un savukārt itāļi noteikti teiks, ka tas svētais eh, Antons no Padojas, jo tur viņš ir miris. Un jā, tur arī viņš ir daudz darbojas. Piemēram, viņš um, tieši ieraudzīdams uh, misionāru uh, mūku uh, bēru ceremoniju, um, saņem tādu aicinājumu, ka viņš arī grib kļūt par misionāru. Viņš arī grib doties pie pagāniem un atdot savu dzīvību, sludinot evaņģēliju. Un pat, ja tas nevarēja realizēties fiziski viņa dzīvē, bet šis nu, misionāru piemērs viņu tik ļoti nu, aizrāva, aizkustināja, ka viņš mainīja savu dzīvi. Viņš tas arī mainīja savu, savu klosteri, lai nu, būtu tas tādā vidē, kur, um, kur varētu uh, Um, tas vairāk nodoties misiju darbam. Jā, vēlāk viņam vairāk tas bija sludināšanas darbs, šeit pat uz vietas un mācīšanas darbs, bet um, nu, redzam, ka arī šādus svētos mēs varam saukt par misionārajiem svētajiem. <clears throat> Vai piemēram, svētā mazā uh, Terēzīte, arī viņa pati fiziski nav bijusi uh, misijās, bet eh, mēs viņus devējam par misionāro svēto. Un eh, tad eh, ja, ir svētie, kas ir uz vietas bijuši un bijuši, tiks tā, pirmie, nu, tas kristieši vai pirmie, kas atsaukušies aicinājumam pieņemt Jēzu, un vēlāk ir bijuši par tādiem kā uh, nu, šīs kristīgās ticības eh, balstītājiem eh, savā eh, reģionā, un bieži arī tādi ir miruši mocekļu nāvē, un pat ja viņi nav devušies uz citām zemē, viņi ir bijuši savā zemē, bet viņi ir bijuši vieni no pirmajiem kristiešiem tur, un jā, atdevuši savas dzīvības, arī kļūši par mocekļiem, un arī viņus mēs varam saukt par misionāriem uh, svētajiem, pat ja viņi nav uh, braukuši uz tālām zemēm projām. Bet viņi ir savukārt atsaukušies misionāru sludinātajam vārdam, un tas bijuši pirmie, izrādījuši drosmi, uh, pieņemt kristīgo ticību, neskatoties uz uh, vajāšanām, kas viņiem draudēja. Un tā mēs varam runāt tur gan par Korejas uh, pirmajiem uh, svētajiem mocekļiem, gan, gan Japānā, gan vēl citās zemēs. Mēs lituriskajā kalendārā pieši vien sekojam līdzi un sakam, jā, tur tāds tāds svētais un viņa biedri. Mums bieži kā tie ir eh, visi mocekļi, kas, tiecīgi, ir um, pieņēmuši šo moceklības kroni, uh, lai kristīgā ticība varētu izplatīties tajā zemē. Un, un mēs bieži sakām, ka eh, mocakļu asinis ir eh, bijusi eh, ticības sēkla. Un tā tas ir, tāpēc arī mēs viņus saucam par misionāriem svētajiem, pat ja viņi nav devušies uz citām zemēm. Um, un tad jā, ir, protams, tiešām šie uh, misionāri svētie, kas uh, ir devušies uz, citām zinām, piemēram, Frances uh, e, Xavers, viens uh, izcils misionārs, kas ir devies uz Āziju, lai sludinātu evaņģēliju. Pats viņš nāk no Spānijas, un nu, ir sajūta šo aicinājumu doties svešā kultūrā, svešā zemē, un uh, zinu, ka viņam ir bijuši ar labu panākumu, ar viņš vēlējies eh, sludināt evaņģēliju atbilstoši vietējai kultūrai un vietējai tradīcijai. Bet tas ir bijis jau daudz gadsimts atpakaļ, un iespējams, ka toreiz nepazina šādu terminu kā inkulturalizācija – bet eh, savā darbībā viņš to eh, centās īstenot. Jo zinām, ka tieši šis inkulturizācijas trūkums eh, ir nu, radījis grūtības misionāriem, ja ļoti cenšas uzspies tādu eiropeisko nu, priekšstatu pār nu, kaut kādām ārējām ticības izpausmēm, piemēram par liturģiskajām krāsām vai par to, ka Eh, kādā jābūt arhitektūrai, dievnamā, eh, iekārtojumam eh, un tam līdzīgām lietām. Lūk, esmu tādu nelielu ievadu pār misionāriem svētajiem sniedzas, jo mums ir, es saprotu, ka tad, kad mēs godinām visus svētos, ir nu labi arī apzināties, kas tad ir šie visi svētie, ko viņi ir darījuši. Jā, ir arī mums šie nepazīstamie svētie, kuri jā, ir bijuši misionāri vai nav bijuši misionāri, bet viņi ir debesīs un uh, viņi nu, turpina šo nu, līdzdarbošanos uh, Dievu valstības celšanā, atbildot uz, uz lūkšanām un jā, lūdzot pār mums. Bet uh, pirms mēs uh, gatavojamies tāt, uh, mūzikas pauzai, vēlos aicināt, iespējams, ka starp klausītājiem ir kādi, kuri vēlētos padalīties par tādu, uh, savu pieredzi misiju svētdienā, ko jūs esat darījuši savā draudzē, un, um, vai arī par to, kā jūs uh, lūdzat Eh, svētos palīdzēt arī jums, jūsu tajā, tā, misionārajā darbā, ja evaņģelizācijas darbā, un vai jūs esat saņēmuši kādu tādu atbildi vai kādu iedrošinājumu vai kādu eh, tādu labu piemēru, kas jums ir palīdzējis kaut ko mainīt savā dzīvē no šiem misionāriem svētajiem. Eh, tagad klausīsimies vienu dziesmu. rādījām arī klausītāji. Eh, turpinam raidījumu Kristīti un eh, Sūtīti. Runāja par misionāriem eh, svētajiem. Um, jā, runājam, ka ir daudz svētie un uh, mēs viņus varam mēģināt kaut kā sagrupēt, jā, ir piesam īpaši sadā, um, mocekļiem, tad ir, kas ar savu dzīvi parādījuši savu svētumu, uh, Bet visu svēto dienas priekšvakarā mēs vēlamies pārdomāt par misionāriem svētajiem. Un es labprāt aizsīju tādu kā nelielu konkursu, jeb mīklu minēšanu, kur jāuzmin svētiem. Varat mēģināt tad arī zvanīt uz studiju, telefons 67 969, 131. Nu, un eh, tam, kurš varēs atminēt eh, šos svētos, eh, tam uzdāvināšu misiju rožu kroni. Un, nu, varbūt sāksim ar tādiem nu, vieglākiem uzdevumiem. Sākotnēji tas bija mm, karavīrs Spānijā, bet viņš kļuva par priesteri Eh, pēc tā kā lasīja par eh, Jēzus dzīvi un svēto dzīvi. Un eh, vēlāk arī viņa daudz draugi ir bijuši misionāri. Kas tas ir par svēto? Kāpēc es piedāvāju šādu konkursu, tāpēc, ka tas varētu būt tāds labs piemērs, ko mēs varam draudzē darīt, piedāvājot bērniem svinēt visus svētos. Uh, ir dažādas viktorīnas. Eh, ja gadiem kāds mūs skatās YouTube, tad es varu parādīt, man šeit ir tādas grāmatiņas ar eh, tādām mazām izrādēm, eh, uzvedumiem, ko varētu bērni sagatavot, lai atklātu svēto dzīves kādus notikumus. Es, ka, ka mani kolēģi, misiju direktori citās Eiropas zemēs ļoti iesaistās arī, lai uz uh, šajā Helovīnu laikā, kad eh, citi bērni dodās pārdērbušies, staigāt apkārt, viņi savukārt piedāvā bērniem tādas eh, aktivitātes, lai iepazītu svētos. Piemēram, Austrijā šos pasākums sauc uh, uh, Santo Santi, lai, atka, nu, nu, ka ir daudz svēto, vai, piemēram, uh, dzimusi Albānijā, Ehm, viņa savu dzīvi veltīja slimajiem un uh, mirstošajiem uh, uz Indijas uh, ielās. Nu, droši vien būtu ļoti viegli uzminēt uh, šo svēto, um, bet tas ne visiem bērniem ir tik viegli uzminēt svētos, un tādā veidā pirms, pirms tam viņam tiek stāstīts par svētajiem. Viņi iepazīst uh, šo svēto dzīves uh, galvenos notikumus vai viņu galvenos darbības virzienus, uh, un eh, caur šādām viktorīnām vai mīklām viņi nostiprina savas zināšanas par svētajiem. Arī, kad biju prāvests eh, Siguldas draudzē, arī mēs rīkojām visu svēto dienas pasākumus bērniem, tieši ar dažādām viktorīnām. Gan tas vizuāli vajadzēja bērniem atpazīt svētos, viņam vajadzēja, tas citu gadu atkal sagatavot eh, stāstu par savu svēto aizbildni, un ja, tādā veidā mēs varam nu, padarīt atkal no jauna šos svētkus par kristīgiem. Un, es gribētu teikt, arī pāstu misiju darbi grib pielikt savu roku, lai jā, šo visu svēto dienu svinēšanu nu, padarītu tādu aizraujošāku jau nu, īpaši bērniem. Un tad, ja kāds dzird no, no kādām draudzēm šo raidījumu un gribētu kādas aktivitātes darīt arī uh, savās eh, draudzēs, tad lūdzu sazināties ar mani, un es varu jums piedāvāt dažādus materiālus, ehm, kas varētu būt nodarīt ne tikai bērniem, bet eh, arī pieaugušajiem. Ehm, lūk, šāds Viktorīns sastim, vai arī, eh, man tikai tāds viens piemērs ir no spēles Double, ko, ko viena no galda spēlēm, kur arī uh, ir dažādu svēto attēli. Arī viena no tādām iespējām, kā nu, svinēt svētkus ar kādu interesantu aizraujošu spēli, kuru bērni pazīst no, no cita teiksim, citas tematikas uh, spēlēm, bet arī, lai viņam būtu tādas nu, reliģiskas ievirzes galda spēles. Un atkal, ja ir kādi interesēti kaut ko tādu Eh, gatavot, izgatavot, tad aicināšu sazināties ar mani, man ir gan daudz labi piemēri, daudz uh, labi tādi paraugi, kurus mēs varētu uh, arī tas Latvijā īstenot. Protams, tas ir nedaudz grūtāk, jo Latvijā mums nav tik daudz uh, šo potenciālo šo spēļu spēlētāju, ka lai tādu lielu tirāžu izgatavot, tas būtu grūti. Bet daudz ko var izdarīt arī ar nu, mazumiņu ka eh, varbūt vēl paspējuši par diviem svētajiem, kuri, nu, tā varētu teikt, ir lokālie svētie, bet cieši saistīti ar misijām, ja misiju zemēm. Eh, es jums pastāstīšu par svēto eh, Pāvilu Mikiju jeb Paulu Miki, nu kā, kurš viņu, viņa vārdu eh, tulko, un eh, viņa piemiņas diena ir 6. februāris, kad eh, pirmie misionāri, kā piemēram svētais Frances Ksavers, ieradās Japānā, tas bija 16. gadsimta vidus, tad viņi tika ļoti laipni arī uzņemti, un daudzi Japāņi kļuva kristieši. Bet kad uh, um, viens vietējais valdnieks uh, baidījās, ka kriš, eh, kristieši varētu pārņemt valdību, tad uh, nu, tas jau bija 16. gadsimta otrajā pusē, nu, konkrēt pateikt 1587. gadā, viņš aizliedza kristīgo ticību, un Uh, nu, izjauc, nojauca, iznīcināja daudzas kristiešu baznīcas. Tad uh, daži uh, misionāri um, palika uh, tādi, un viņi dzīvoja, ja tā teikt, pagrīdē. Viņi ģērbās līdzīgi kā Japāņi. Uh, un tā, uh, ief, teikt, tā, iefiltrējās starp parastiem cilvēkiem, lai varētu tomēr turpināt kalpošanu uh, ticīgajiem. Un vairāk kā uh, 3000 kristiešu uh, ir mocekļu nāvē, tāpēc, ka viņi ticēja Jēzum. Un 8. decembrī 1596. gadā šis vietais valdnieks arestēja um, klostera brāļus un eh, nodev tos eh, eh, nāvei, tad starp šiem notiesātajiem bija arī jaunieši, pat varētu teikt bērni. Jaunākajam Luisam bija tikai 10 gadi, citam bija 13, 16, vienam bija 19 gadi. Un uh, tas tāds atpazīstamākais starp visiem bija eh, šis Pāvils Miki, kurš nāca no tādas pazīstamas Japāņu ģimenes. Viņš bija kļuvis pār jezuītu brāli un eh, bija arī tāds eh, nu, izcils sludinātājs. Viņš būtu kļuvis par pirmo Japāņu priesteri, bet viņš nevarēja Nu, var pabeigt studijas, jo viņš tika notiesāts eh, uz eh, nāvi un mira eh, kā misionārs. Bet, esam, ka vēlāk vairākus gadsimtus pēc tā, kristīgā ticība ir atkal atzimusi un tūkstošiem kristiešu joprojām var tā jau baudīt ticību Japānā. Lūk, tas pavisam tāds viens ieskats par vienu no misionāriem svētajiem, kurš pats var tas nebija devies uz citu zemi, pats bija eh, piedrīgs vietējai kultūrai, vietējai tautai, bet bija viens no pirmajiem, kas atsaucās eh, misionāru sludinātajiem un jā, kļuva par mocekli. Eh, jā, mūsu raidījuma laiks iet uz beigām. Uh, Vēlos no jums atvadīties. Šodien pārdomājam par misionāriem svētajiem un uh, aicinu arī tad visu svēto dienā īpaši pārdomāt par tiem, kas uh, ir bijuši gatavi gan doties uz tālām zemēm, gan uh, atsaukties uh, misionāru um, sludinātajam vārdam un jā, skatīties, kā mēs varam ņemt piemēru no viņiem. Ar jums kopā bija priestaris Rihards Rasnacis. Tas bija pāvesta misiju darbu Latvijā raidījums Kristīte un Sūtīte. Vai nebūtu forši piedalīties baznīcas misijā ar savu ziedojumu? Domāju, ka jā. Izmanto iespēju ziedot Rādio Marija Latvija. Informācija rml.lv.